الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون نكزون كتك إيماني كتك كالين ya kimeladia Eh, leo ni tarehe 29 katika mwezi wa 12 mwaka wa 2023 takriban kwa utaratibu wa kalenda hii eh, zimebakiwa au zimebaki siku zisizozidi tatu kuingia katika mwaka mpya na sisi waislamu tunaoishi katika nchi mfano kama hizi tuna mafungamano makubwa katika kutumia kalenda hizi na hili liko wazi kwa sababu leo hii mtu akiulizwa wewe oh, una miaka mingapi akikwambia ana miaka 40 ukimuuliza umezaliwa mwaka gani atakwambia nimezaliwa mwaka 1983 hawezi kukwambia nilizaliwa sijui mwaka 1422 mwezi wa Rajab sijui ilikuwa siku hiyo Rajab 8 Rajab 6 katika sisi hajamuuliza mtu yoyote basi katika zaidi ya watu kadhaa walioswali huko sijui hata watu kumi kama watafika watakutajia kwa tarehe za hijiria lakini pia watu wanaozesha ukisikia au watu wanaoa basi ukialikwa unaambiwa kabisa bwana itakuwa siku ya Alhamisi tarehe ishirini mwezi wa 4 kwa hiyo sisi namna tunavyoishi hizi kalenda hizi au hii kalenda ya miladia si tunaitumia pamoja na kwamba fatawa za wanachuoni zinaelezea kwamba iliyokuwa bora ni waislamu kuachana na kalenda hii lakini kulingana na hali ambazo sisi tunazoishi nazo tunajikuta tayari sisi tunazitumia hizi na hakuna njia ya kuepuka na hata leo hii ukiamua mtaka kusema bana basi ngoja tutumie kalenda za hijiria basi unaweza ukawaambia watu bwana bwana pale nyumbani kwangu binti yangu nitakuwa naozesha binti yangu lakini itakuwa tarehe nne Rajab watu wanaanza kuulizana hasa ndo mwezi wa kimataifa au mwezi wa hapa manake tayari ushawachanganya watu kwa kutumia kalenda hii sasa kwa munasaba kwa kukaribia kuingia kwa mwaka huu mpya na mambo mawili ya kuzungumza na nyinyi jambo la kwanza kwetu sisi waislamu hatuna sikukuu inayoitwa sikukuu ya mwaka mpya haijalishi iwe ni ya hijiria au miladia hatuna sikukuu ya aina hiyo kwa wale watakaosherehekea sikukuu hii ni kulingana na maelekezo waliopewa kutokana na dini yao lakini sisi waislamu hatuna sikukuu inayoitwa sikukuu ya mwaka mpya katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema Anas bin Malik قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika mji wa Madina walahum yaumani yalabuna fihima na wao wakiwa wanasubiri wakicheza na kufurahi katika siku hizo faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma hadhani al-yawman mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza kwani hizi ni siku gani hizi wakasema kumjibu mtume sallallahu alayhi kwamba hizi ni siku ambazo kunna nal'abu fil jahiliya tulikuwa sisi tukicheza na kufurahi katika jahilia yani kabla ya kuja kwa Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia inna Allaha qad abdalakum bihima khairu minhuma yawmu naharikum wa yawmu fitrikum kwamba Allah tabaraka taala amekubadilishieni nyinyi kwa kukuleteeni siku zilizokuwa bora zaidi kuliko hizo nayo ni siku yenu ile ya kuchinja kwa maana ya idi kubwa na siku yenu ile ya kufungulia kwa maana ya idi ndogo na hizi ndiyo sikukuu ambazo zinazotambulika kwa mujibu wa Uislamu na baadhi ya wanachuoni wanaielezea wanaiongezea na siku ya tatu inayojirudia rudia katika kila wiki ambayo ni siku ya Ijumaa ambayo ni leo ukiondoa sikukuu hizi tatu katika Uislamu hakuna tena Idi hakuna tena sikukuu na suala la sikukuu ni jambo linalofungamana na dini moja kwa moja kwa hiyo mtu kwenda kushiriki katika sikukuu zile ambazo zikuelekezwa na Uislamu ni katika makosa na ndio maana ukirejea katika tafsiri ya Qur'ani kama tafsiri ya Imam Qurtubi amemnukuu Mujahid akiitafsiri aya katika sura Al-Furqan Allah tabaraka taala anasema walladhina la yashhaduna zura na wale ambao hawashuhudii uovu wakasema kwamba muradi wa zura kwamba ni ayadul mushrikin ni zile sikukuu za washirikina kwa hii ni nukta ya kwanza kwamba watu wajiepushe na kuto kusherekea mwaka mpya na kuto kuiadhimisha kuifanya kama ni sikukuu kwa sababu hatukuelekezwa katika dini yetu alafu pia katika jambo zuri kabisa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa yeye amezaliwa aliikuta kalenda hii ya miladia ikitumika aliikuta na ndio maana utasikia watu wakisema kwamba Mtume wa sallam alizaliwa mwaka wa tembo unafikiana na mwaka wa mia tano na sabini tangu kuzaliwa kwa Masihi, wanasema hivi. Lakini Mtume sallam mpaka anakufa hakujanukuliwa suala la yeye kusherekea mwaka huu wala mwaka wa Kiislamu. Kwa watu wajiepushe na jambo hili. Nukta ya kwanza nukta ya pili mabadiliko haya ya kutoka mwaka fulani kuingia mwaka fulani huwa watu wanaongeza umri wao yani kama mtu ilikuwa mwaka 2023 alikuwa na miaka 43 basi ukiingia mwaka 2024 atasema na miaka 44 ameongeza umri lakini katika kuongeza umri tafsiri yake sahihi kwamba wewe muda wako wa kuishi duniani umepungua hiyo ndo tafsiri sahihi yani mfano mtu aliozaliwa mwaka 80 alafu Allah amemkadiria aishi duniani miaka 44 maana yake ukiona umeingia huko, maana kuingia kwa mwaka 2024 wewe hujui lakini mwaka huu ndo mwaka wako wa mwisho kwamba kinachosubiriwa ifike ile siku ambayo Allah ameikadiria watu wakuzike basi masala ya sababu anayejua Allah kwamba ukafa kwa maradhi ukafa kwa ajali ayo anayejua Allah tabaraka taala hiyo si sawa sawa eti mtu umeingia mwaka 2024 akawa anafurahi anatakiwa asikitike kwa sababu umri wake wa kuishi duniani umepungua afadhali bwana nimeuona na mimi afadhali nini kilichopo kwa muislamu Allah tabaraka taala anapokuwa amempa umri wa kuishi muda mrefu duniani kwamba mwaka jana alikuwa na miaka 40 sasa ameingia 2024 ana 41 asafiri na maelezo haya kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Abi Bakara ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi anna rajula sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu an-nasi khairu hakika mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam hivi mtu gani ndio mtu bora mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man tala umruhu wa hasuna amaluhu ni yule ambaye umekuwa mrefu umri wake lakini akawa mazuri matendo yake huyo ndo mtu bora kisha akaulizwa ayu ayu nasi sharru mtu gani ambaye ni mtu shari zaidi mtume sallam akasema man tala umruhu wa saa amaluhu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu lakini akawa mabaya matendo yake kwa jambo la muhimu zaidi kama umeingia mwaka 2024 umeongeza umri jifanyie tathmini 2023 imepita yale uliyoyaazimia kuyafanya katika mwaka 2023 kwa ajili ya akhera yako na kwa ajili ya dunia yako wala tansa nasibaka min dunia usisahau sehemu yako katika dunia kwa sababu muislamu hatakiwi kuondoka tu maisha yake hana mipango hakuna maelekezo namna hiyo lazima mtu awe na mipango mirefu ambayo ni ya akhera na awe na mipango mifupi ambayo ni ya dunia kwa hiyo mipango hii lazima mtu aitengenezee mikakati kama mje ile mipangilio yangu ya mwaka tatu maazimio yangu malengo yangu nimefika katika target kama umefeli au ulifiki ulifanikiwa kwa asilimia hamsini basi hebu jitahidi katika mwaka huu ufike angalau asilimia sabini katika mipangilio yako vipi mimi kuhusiana na Qur'ani mfano unajiuliza mimi muislamu je kwenye Qur'ani mimi nikoje niko vizuri tunayarudiarudia maneno haya kwa sababu ndio malengo ya kutuba kukumbushana si kuleta kitu kipya ni kukumbushana kwamba muislamu na Qur'ani kama ingekuwa inafaa kutumia zile lugha zile ambazo si nzuri sana basi kuna misemo watu wanasema kufananisha kwamba kitu fulani mafungamano ya kitu fulani na kitu fulani utamsikia mtu anakwambia kama uji na mgonjwa kwa hiyo muislamu na Qur'ani kama unavyoona uji na mgonjwa kwamba haiwezekani mtu akawa ni muislamu tena akawa ni sunni salafi alafu ikawa akani Qur'ani mupi atatopiki vipi sunna kati ya Qur'ani ya atuzungumzii maana kuijua Qur'ani kuisoma matini yake kwa sababu utakuja mfano wewe ndio imamu wa majukumu ya kusalisha utaambiwa bwana kwa mfano katika siku hii ya Ijumaa ya leo ni sunna wakati imamu alipokuwa kusalisha swala alfajiri laka ya kwanza asome surati sajida baada ya surati al-Fatiha na laka ya pili baada ya surati sajida asome surati dahari inaonyesha wazi kwamba mtu wa sunna ana mafungamano makubwa na Qur'ani utaitekeleza vipi sunna hii na ikiwa Qur'ani imam sasa ujui Qur'ani unataka kutekeleza sunna hii ya siku ya alfajr ya Ijumaa rakaa ya kwanza baada ya surati al-Fatiha ukasoma surati sajida na rakaa ya pili baada ya surati al-Fatiha ukasoma surati dari ujui sunna hii utaitekeleza vipi si mpaka unakufa wewe utekeleze sunna hii bado kwa kule kuchomoza alfajiri kabla ya kuzama kwa jua hapa katikati katika siku ya Ijumaa ni sunna kwako kusoma suratul kahf sasa utaisoma vipi wakati uijui unataka kulala imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati mtume sallallahu alikuwa halali mpaka asome surati al-mulk na surati sajda baadhi ya wakati kama anavyosema Sheikh Fauzani hafidhahu Allah taala kwamba halikuwa ni jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam akidumu nalo moja kwa moja baadhi ya wakati au wanasema kwamba sehemu kubwa katika maisha yako utumie hivyo ina maana kwa mfano katika wiki ukalifanya jambo hili si chini ya mara nne sasa kama hujui Qur'ani hiyo surati mulku utaisomaje hiyo surati sajida utaisomaje na zile nyiradi nyingine zilizokuja ambazo zote baadhi ya nyiradi zitafungamana na, na aya katika Qur'ani kila unapomaliza swala yako ya faradhi ni sunna kusoma ayati kursi sasa utaisomaje wakati wewe sasa inatakiwa mtu ujifanye tathmini ujiulize ah, sasa mimi ni muislamu gani hata Qur'ani sijui kuna miaka ya nyuma hapa kulipita maelezo au na habari kwamba Wamarekani wameleta Qur'ani feki kuna Qur'ani feki baadhi ya sura amna hivi na hivi na hivi sasa hii sio tatizo yani Marekani kuleta Qur'ani feki si tatizo yani tatizo ni Muislamu kuto kuijua Qur'ani original hilo ndo tatizo yani mfano wewe unaijua tekno original unaogopa nini kwenda kununua tekno yani kalakari yako kitakachokutisha nini wewe unajua original kwa hiyo tatizo ni kuto kujua sio kupatikana na kitu feki sio tatizo kwa hiyo jifanyie tathmini jiulize mimi kwenye Qur'ani kwa nini nimekuwa nimekuwa sifuri hawajui Qur'ani waislamu isipokuwa zile sura ambazo zimezoeleka kusomwa tena katika jambo ambalo haikudhibiti katika sunna kimuuliza mtu alamna shiraha na kullahu ndo anaijua kwa sababu imezoeleka tu bwana kuna mwenzetu anaumwa alafu kuna mwanae anataka kufanya mtihani kwa hiyo tumsomea alamna shiraha tatu ili Allah mfanyie wepesi kwenye jambo lake kwa hiyo watu wote alamna wanaijua lakini ukiwaambia hebu funua unionyeshe mwingine hajui kwa sababu tu inasoma soma sasa hivyo sio hivyo. Kwa jifanyie tathmini Muislamu. Alkadhalika katika ibada yako ya sala. Je, unaiswali swala kimazoea au ilmiyan au unaiswali swala kielimu? Na yaishi swala kwa kuzijua zile nguzo zake tu. Uijue swala katika ujumla wake ulivyo. Mfano mtu unaswali swala ya sunna, umechukua viatu vyako umevitia katika mfuko, uviweke wapi? si wako watu bwana mtu namna mtu anaswali viatu kaika mbele je haya ndo maelekezo ya sunna kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anapokuwa anaswali ikawa ana viatu vyake haja vivaa kavitia katika mfuko au kavihifadhi aviweke wapi akiwa anaswali swala ya jamaa aiweke wapi haya yote ndio unatakiwa uyajue kwa sababu yote yanafungamana na swala je mimi swala ya alfajiri na swali jamaa au siswali jamaa na kama siswali jamaa sababu ni nini hiyo sababu inakubalika kisheria kwa hiyo kwa mafungamano ya kukaribia kuingia kwa mwaka wa 2024 na kuisha kwa mwaka huu wa 2023 jambo la mwanzo mimi ninawakumbusha kama ninavyoikumbusha nafsi yangu juu ya suala jambo la pili juu ya suala linalofungamana na watu kutumia vizuri huu umri ambao Allah tabaraka taala anatupa ayu nnas khairu mtu gani aliyekuwa bora man tala umruhu wa hasuna amaluhu ni yule ambaye yamekuwa umekuwa mrefu umri wake na yakawa mazuri matendo yake aqulu hadha wa lakum alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين mursalin nabina muhammad ibn الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى نا الإمام أبو داود ومتاج حديث كتك في تبوفيه حديث أبي هريرة أنا سيما أبي هريرة رجلان أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم watu wawili walisilimu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam fastushhid al-akhar katika wale wawili waliosilimu mmoja akaenda katika jihadi akafa kwa shahidi wa ukhira akhar sana na mmoja akacheleweshwa kufa akaishi kwa mwaka mzima faqala talha ibn ubaydillah akasema sahaba talha ibn ubaydillah fa uritu aljanna mimi nilipolala nikaonyeshwa katika pepo Talha ibn Ubaidillah ahad wa 20 ahad 10 mubashirin bil janna mmoja katika miongoni wale maswahaba kumi waliokuwa mbashiri wa pepo na Mtume sallam anasema yeye akalala akawa ameonyeshwa pepo faraaitu anasema nikaona yule ambaye wa mwisho kufa udkhila aljanna qabla ash-shahid kwamba yeye ameingizwa peponi kabla yule shahidi faajibtu lidhalika mimi nikashangazwa na jambo hili inawezekana vipi shahidi achelewe kuingia peponi juu ya mtu wa kawaida anasema fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam na katika baadhi ya riwaya falamma asbah na nilipo walipokuwa pamepambazuka fadhakartu dhalika linabii sallallahu alayhi wasallam nikaenda kulitaja jambo hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ewe mtume wa Allah katika wale watu wawili waliosilimu siku ile pamoja yule mmoja si alikwenda katika jihadi akafa huyu mwingine si ameishi mwaka mzima sasa mimi nimeota usiku wa leo yule aliyechelewa kufa ameanza kuingia peponi kabla shahidi jambo hili linakuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akasema kumjibu Talha ibn Ubaidillah alaysa qad salla salata sana wa sama ramadan wa sala sittatu alaf raka au kama qala sallallahu alayhi wasallam kwani hujui yule aliyokuwa amechelewa kufa kwamba aliswali swala za mwaka mzima zaidi ya rakaa elfu akafunga ramadhani hujui hilo na kusudia kuitaja hadithi hii kwamba mtu anapokuwa Allah amemwongezea umri wa kuishi duniani ambapo uhalisia wake pia ndio umepungua kwa maisha yako ukiutumia vizuri umri huu ndio kheri kwako sisi tunafahamu manzila ya shahidi nafasi ya shahidi tunaifahamu lakini kwa sababu tu mwenzie alichelewa kufa ule mwaka ambao yeye Allah alomwacha duniani kwa kuwa aliutumia vizuri katika mambo ya kheri akapata nafasi ya kuingia peponi kabla shahidi kwa hiyo kwa munasaba wa watu mtu usi, usifurahikie kwamba mimi nina mwaka 41 na mwaka sijui wa 52 tumia vizuri umri wako kwa kufanya matendo mema anasema al-Imam Tirmidhi katika hadithi ambayo pia amehitaji Imamu Abu Daud al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima baada al-maut muerevu mtambuzi man dana nafsahu al-imam Tirmidhi alipokwisha alifia anasema dana nafsahu ai hasabaha ni yule ambaye aliyehesabu nafsi yake wa amila lima baada al-maut na akafanya yale atakayofaa baada ya kufa huyu ndo mwenye akili sawa sawa sio alopata maksi nzuri za kutoka form 4 kwenda form 5 sio mwenye akili sawasawa ni yule ambaye anaipima nafsi yake anaihesabu nafsi yake kisha anafanya majambo yatakayomfaa baada ya kufa huyo si wakati wa watu kufurahia tunauona mwaka mpya ni wakati wa watu kuzipima nafsi zao na kuangalia wapi pana taksiri wapi pana upungufu katika khairati ili sehemu ile yenye upungufu waizibe ili mradi hali ziende vizuri watu wakutane na Mola wao katika siku ya kiyama wakiwa katika hali ya salama nimalizia ya khutba hii kwa maneno yake Allah tabaraka taala katika surati al-hashir anasema Allah tabaraka taala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اي ambao mnaamini mcheni Allah tekelezeni yale yote mloamrishwa na Mola wenu kwa kadiri ya uwezo wenu na jiepusheni haraka iwezekanavyo na yale yote mlokatazwa na Mola wenu na iangalie kila nafsi maqaddamat lighad kipi ilichokitanguliza kwa ajili ya kesho kiama kimeitwa kesho kwa sababu ya ukaribu wake wasumia saatu alghad biqurbiha kwamba kimeitwa kiama kwamba ni kesho kwa sababu ya ule ukaribu wake na pia katika misemo yao wa arabu wanasema wa kullu ma ya'ti karibu kila kile chenye kuja kiko karibu yastajiru bi alladhina la yu'minuna biha wenye kukiharakia kiama ni wale ambao hawakiamini kwa hiyo Allah anasema kila nafsi ichunguze kipi ilichokitanguliza kwa ajili ya kesho yani kwa ajili ya siku ya kiyama amina salihati allati tunji je ni katika matendo mema ambayo atakayomuokoa siku hiyo amina sayiati allati tubiquhu au ni katika matendo maovu ambayo yatamwangamiza siku hiyo kila mmoja angaje kwa hiyo si wakati huu wa mtu kufurahikia nimeuona mwaka mpya sijui na kadha ni kuangalia umeandaa nini kwa ajili ya kukutana na Mola wako umesalimika ulimi wako zidi ya ndugu zako au umefunguka mwaka mpya kuendelea ndimi zako kutokusalimika kwa ndugu zako katika maradhi makubwa ambayo leo waislamu tuko nayo mtu anaona hawezi kumaliza siku bila kumtaja ndugu yake kwa ubaya na ndo katika kiungo kitakachopelekea watu wengi kwenda kuadhibiwa kwa Allah tabaraka taala na maelekezo ya mtume sallallahu yamejaa katika hili na sisi tunalisoma sunna lakini kama kwamba vile tuyaziona hadithi hizi almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi muislamu wa sawa sawa ni yule ambaye wamesalimika waislamu kutokana na ulimi wake na mkono wake hakutumia ulimi wake kuwadhuru ndugu zake hakutumia mkono wake kuwadhuru ndugu zake huyo ndo muislamu wa sawa sawa sasa umri unaisha ndugu zangu lakini kujiandaa na safari ya akhera kunaonekana kabisa kwa wingi miongoni mwetu tumekuwa madhaifu zile jitihada tunazozifanya ndugu zangu katika kuhakikisha kila aina ya kanzu inayotoka wewe unayo basi hebu usibadilishe vile katika kuitafuta akhira yako sisemi msifanye hivyo kwa sababu kuna watu wana matatizo ya kutokuelewa mtu asije akatoka hapa akasema khatibu amekataza kununua kila aina ya kanzu inayotoka sijasema hivyo yaani zile jitihada zinazotumika kwa watu kuimarisha viwiliwili vyao basi zitumike vile vile watu kuimarisha roho zao kwa sababu Allah tabaraka taala sisi ametumba kuna ili mwili na kuna roho sasa mara sisi inavyoonekana tunashughulikia sana huu mwili hatuishughulikii roho kwa ndio maana tumekuwa katika masala ya tauhidi hatuko vizuri katika ujumla wake katika masala ya ibadati hatuko vizuri katika akhlaqi huko usiseme tabia njema zimetupotea sasa nikubadilika kwa maana mimi naazimia kwa mwaka huu Allah ameniafidisha mimi nataka nijihakikishe na najilazimisha niwe na tabia iliyokuwa nzuri katika tabia ya kwanza nahakikisha na udhibiti ulimi wangu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut yoyote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aseme maneno yaliokuwa mazuri kama ana anyamaze soma katika hadithi ya Muadh bin Jabal aina lamuakhadhuna bima natakallamu bihi kwani sisi tutafatilizwa mbele ya Allah kwa yale tunayoyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwaadhabu ummuk basi mama yako amekukosa yeye hal yakubu an fi an illa ala hasaidi al kwani hujui hawatokokotwa watu kwenda motoni isipokuwa na vile vilivyochuma na ndimi zao hujui hilo mwazi kwa hiyo tabia njema katika kudhibiti ulimi pia tuwe nayo ndugu yako umemsikia kafanya jambo fulani kafanya hiki kafanya hiki funga safari kaongea naye sikiliza si kwanza wanapata dhambi za kumsengenya lakini pia ukumsaidia katika kumnasihi kutoka katika ile makosa alikuwa nayo ukumsaidia kwa hiyo ndugu zangu katika imani kama nilivyozungumza mwanzo kwamba kwani huu ni mwaka wetu mtu atauliza kwa mujibu wa maisha tunayoishi nayo ni mwaka ambao sisi tunautumia na nimejaribu kutoa baadhi ya maelezo kadhaa yenye kuonyesha hivyo kulingana na miji tunayoishi sisi ni tarehe ambazo ziko kwa hiyo kwa mnasaba wa kuingia kwa mwaka huu, basi jambo la mwanzo kama nilivyosema katika hotuba yangu, watu wajiepushe na kuto kufanya sherehe au kuto kufanya kama ni sikukuu, kwa sababu ni jambo ambalo hali katika Uislamu hatuna sikukuu ya zaidi ya zile mbili. Lakini jambo la pili ni mtu iwe sehemu ya kujifanyia tathmini katika, katika, katika maisha yake katika kuangalia mwaka uliopita maazimio yake na malengo yake katika dunia yake na akhera yake yalikuwa vipi na je yalifikia katika yale maadhimio na pale ambapo alipokuwa amefanya upungufu basi iwe sababu ya kutengeneza katika mwaka huu اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع دعاء رب العالمين وأقم الصلاة